bu xonadon egalari alisher akamiz farzandi arjumandlari bo'lmish karimalari qizchalari qizchalarini bir nikoh to'ylari munosabati bilan uzatishlik maqsadida atrof javonibdan yoru birodarlarni mahalla ko'y chaqirib barchalarimizni dasturxon yozib xonadonlariga taklif qilgan ekanlar mana shu takliflariga ijobat qilib uzoq yaqindan tashrif buyurib turibmiz parvardigor jalla va alo kelgan mehmonlarni barchalarini poy qadamlarini xonadonga muborak qilsin bu majlisga to'yga sabab bo'layotgan ikki kelin va kuyovni xudoyim baxtli saodatlik bir birlari bilan chiroylik o'zi rozi bo'ladigan holatdagi hayot o'tkazishlarini nasib etsin mana bugungi majlisni bir fayzlik chiroylik o'tishligi barchamizga yaxshi bir pandu nasihatlar bo'lib shu joydan yaxshi bir nasihatlarni eshitishlik maqsadida mana domla tashrif buyurganlar hozir suhbatni bu kishiga bersak bir chiroylik bandu nasihatlardan barchamiz ixlos bilan tursak albatta bu nasihatlardan bahramand bo'lamiz marhamat بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh <clears throat> muhtaram aziz jamoatil muslimin radoroni ikrom aziz va motabar otaxonlar akukalar muhtaram sohibi xonadon aziz qorakalar muhtaram domlamiz bugun erta tongda fayzlik bir tongda juma kunlari bo'lib turgan alhamdulillah allohni rahmati fayzli bo'lgan bu rajab oylarida siz azizlar bilan birga erta tongda birga bo'lishligimizni nasib qilgan allohga beadad hamdu sanolar bo'lsin bugun ushbu xonadonda duo umidida tashkil qilgan bu ehsonlarini alloh maqbul qilib sababchisi bo'lgan qizlariga borgan joyida baxtu saodat shariatga muvofiq hayot ila yashamoqligini ota onasini ko'zini quvonchga to'ldirib baxtli hayot kechirishlarini alloh nasib aylagan bo'lsin chaqirilingan joyga ijobat qilishlik sunnat chaqirilingan joyga ijobat qilishlik musulmonning musulmondagi haqlardan biri degan niyat bilan kelgan siz azizlarni qadamlaringizga alloh o'zi hasanatu ajrlar bitgan bo'lsin azizlar ertalabda bir oz keldi ketdi odamlarni e, ishlari tashvishlari ko'p bo'lishligi xususan bugun juma kunini e'tiborga olgan holatda suhbatimizni bir muxtasar holatda qilib inshaalloh bir duolar bilan tezroq yakunlashlikka harakat qilamiz bugun demak bu xonadon o'zining ko'zini qorachig'i bo'lgan qalbining mevasi bo'lgan uyining bekasi bo'lgan erkak qizlarini suyib kattalagan bir qizlarini uzatayotganligi uchun shukrona marosim tashkil qildilar holbuki qiz bola alloh haq subhanahu va taoloni katta ne'mati bo'lishlik bilan birga ota onaga qiz omonat ekanligi ushbu omonatni ehtiyot qilib parvarishlab chiroyli qilib o'zini egasiga topshirib yuborishlikdek mas'uliyatli vazifani bajarish albatta bu shukur qilishlikka arzigudek bir ishdir bu jamoatimizda o'tirgan otaxonlar yoshlari ulug' bo'lgan kimsalar bir nechta qizlarni chiroyli tarbiya qilib uzatib qo'ygan azizlarimiz albatta bu hissiyotni qalbidan sezib turuvchilardir qizni omonatni katta qilib o'z egasiga topshirib olgandan keyin dunyodagi eng katta qarzidan qutulgandek otani yengil bo'lib qolishligini ko'p qiz uzatgan azizlarning suhbatidan biz bilganmiz holbuki biz lekin o'zimiz e, biror bir qizni uzatib yoki bir kelin olishlikka hali o'rgilmagan e, bu darajada yoshimiz katta bo'lmaganligidan bu narsalarni qalban seza olmasakda lekin kattalar bilan bo'layotgan suhbatlarimizda yoshi katta otaxonlarimizni ko'zlaridagi yoshlarni ko'rganimizda qiz uzatayotgan azizlarimizni e, boshqacha bir qalbidagi o'zgarishlarni ko'rganimizda omonatdan qutulganligiga shukur qilayotganini ko'rganimizda bilamizki demak qiz uzatishlik bu ancha otaning e, qiyinchiligi matonati qolaversa xursandchiligi ekanligini guvohi bo'lib turibmiz ammo e, bir narsa bizni hozirgi shu kunlarda bir oz tashvishga solibroq turibdiki bu yerda turgan katta otalarimiz hoji otalarimiz xususan muhtaram domlamiz va boshqalarni ham ko'zini o'ngida borayotgan bir narsa bo'lyaptiki azizlar bugungi mana bu to'y bir kichkinagina mo'jazgina ertalab nonushta suhbat bilan o'tyapti lekin qiz uzatishlik to'ylarini ham haddan ziyoda dabdabalashtirib olishlik shahrimizda biroz avj olib qoldi avvallari qiz uzatayotganlar yo bir nonushta yoki o'sha kuyov navkarni kelishligi bilan kifoyalanar edi buni bu yerda o'tirgan kattalar mendan ko'ra yaxshiroq biladilar lekin e, yaqindagina bir shunday qiz uzatishlik marosimini uch kun davom etganligini biz eshitib ancha hijolatlikka qoldik azizlar qizni uzatishlikka boshqalarni to'sqinlik bo'lib qolishlikka sabab bo'lishi kerak emas juda ko'pchiliklar bilan biz shu masaladan keyin suhbat qilganimizda ko'p e, xonadonlar qizlari balog'atga yetib qolgan bo'yiga yetib qolgan ularni uyiga sovchi kelayotgan lekin ayni mana shu to'y xarxashasi deb qizini uzata olmayotganini guvohi bo'lyapmiz holbuki qiz bolani uzatishlik tashvishi qiz tug'ilgandan bizda boshlanishligi aniq qiz ko'rildimi demak bu allohni bir ne'mati bo'lishlik bilan birga ota ona xususan onalarimiz orzu havas degan bir o'zlarining hissiyotlariga berilgan holatida qizlarini turmushga tayyorlay boshlaydilar juda ko'p sarf xarajat bo'ladi va bunga endi to'ydagi bo'ladigan ortiqcha xarajatlar qo'shilib ketsa ota ona juda yam qiynalib qolar ekan bizlardagi qiz omonatini his qilishlik boshqacharoq bir holatga aylanmaslik kerak qiz alloh taoloni ne'mati ekanligi ota onani do'zaxdan to'sib qoladigan pardasi ekanligini mana shu qizimizni hayoliy va iboli qilib tarbiya qilib qo'ysak ertaga oxiratda ota onani birga jannatga olib kirib ketishligi ota ona uchun qancha rahmat bo'lishligi bir ummatning yaxshi onasi bo'lishligiga sabab bo'lishimizni doimo qalbimizda tugib bormoqligimiz kerak ekan bizlarda qiz ko'rganda odatda onalarimiz katta bir sondiqni olib o'sha sondiqni to'ldira boshlaydilar matolar bir qancha kiyimlar qilinadi yaxshigina ko'rpa to'shaklar qilinadi ba'zi birlar esa haddan ziyoda yuzlab to'shaku ko'rpalar yuzlab ko'ylaklar qilayotgani qimmatbaho narsalardan to'ldirib yuborayotganini ko'rib eshitib e, ularni haqqiga ham duo qilyapmizu lekin bir narsani biz yanada chuqurroq anglab olishligimiz kerak ekanligi va siz azizlar bilan birgalikda mana shuni doimo o'rganib borishligimiz lozim topilyapti eslatib o'tish maqsadga muvofiqki biz bu aytayotgan gaplarimizni o'zimiz shunchaki bir ijod qilib hayolimizga kelganligi uchun gapirmasdan balki sizga o'xshagan yoshi ulug' otaxonlar hoji bobolar ustozlarni suhbatlaridan kelib chiqib gapiramiz ko'proq biz xalqni ichida bo'lganligimiz xususan jumani turli juma tumanlarda o'qiganligimiz uchun yoshi katta otaxonlarni ba'zi birlariga biz sizni farzandingizmiz nabirangizmiz domla yoki hojdada qordada bizga nasihat qiling deganimizda bizga qarab domla mana bu narsaga e'tibor qilinglar mana bunday odat bo'lyapti degan mavzulardan olib biz ko'proq xalqni ichida mana shu illatlarni yo'qotishlikka harakat qilamiz ayniqsa qiz bolani turmushga tayyorlashlik degandagi tasavvurdan juda ham uzoqlashib qolayotganligimizni biz ko'ryapmiz keling mana shu mavzuda bir oz to'xtalib o'taylik yana bir uzr aytib qo'ymoqchimanki bu yerda o'tirgan bizdan ancha katta bo'lgan biz bu yerda domla bilan ba'zi bir hoji akalarimizni hoji otalarimizni o'g'li bilan tengmiz sizlarga o'tirib olib qizingizni bundoq tarbiya qiling deyishlikdan biz uyalamiz balki sizlardan biz o'rganishimiz kerak qanday qizingizni tarbiya qilgansiz hoji otajon qanday o'g'lingizni tarbiya qilib qanday uylagansiz qanday qiz chiqargansiz deb biz sizlardan o'rganadigan odammiz shuning uchun mani uzrimni qabul qilasizlar bu yerda biz o'rgatishlikka ojizmiz qiz tarbiyasi qizni uzatishlik bobida nasihatga ojizmiz lekin o'qigan eshitgan ustozlardan o'rgangan narsamizni yetkazib qo'yuvchimiz xolos shuning uchun e, mendan e, katta bo'lgan azizlarimizdan uzr so'rayman bu qilayotgan bizlarni maizamiz bizni o'zimiz uchun va hammamiz uchun bir kitobdan ustozlardan olingan narsalardir qiz bolani turmushga tayyorlashlik deganda faqat moddiy tomondagina hisobga olib qo'ymaslik uchun payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ham qizlariga jihoz qilganliklarini eslab o'tishimiz judayam o'rinli bo'lsa kerak hazrati ali karramalloh vajh aytadilar fotima onamizga uylangan edilar jahaza rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam fotimaga deyaptilar ali roziyallohu anhu jihoz qildilar sep qildilar demak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ham qizlariga sep qilgan ekanlar azizlar lekin azrati ali aytyaptilarki mana shu qilgan seplari bir choyshab va bitta suv tashishlikka mo'ljallangan mesh va bitta ichiga xurmo bargi to'ldirib qo'yilingan yostiqdan boshqa narsa qilmadilar dedi tasavvur qilib ko'ring a payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam butun dunyoni nurga to'ldirgan insonlarni zulmatdan yorug'likka chiqargan qur'oni karimni to'xtamasdan o'sha jabroil alayhissalomdan eshitib o'rganib xalqqa yetkazib ummatini hidoyatiga sababchi bo'lgan bir zot atrofida boyliklarini sanog'i yo'q bo'lgan ashoblariga ega bo'lgan jabroil alayhissalom ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayerda tillo koni borligini sizga ko'rsatib qo'yaymi deb turganda yuz o'girgan zot edilar holbuki kerak bo'lsa butun dunyo qila olmaydigan moddiy seplarni ham qilib qo'yishlikka qodir edilar lekin qizlariga ushbu ozginagina hayoti uchun kerak bo'ladigan narsadan boshqa biror narsani jihoz sep qilib bermadilar lekin siz bilan bizdan farqli o'laroq butun ummat birlashib hozir shu yerda o'tirgan hammalarimiz birgalashib ham qila olmaydigan sepni hamma qizlariga xususan fotima onamizga chiroyli qilib ado qildilar bu sep ma'naviyat sepi edi azizlar bu sep ma'rifat sepi edi ya'ni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam asosiy e'tiborni qizlarining ma'rifatiga ma'naviyatiga taqvosiga ollohdan qo'rqishligiga erni haqqini ado qilishlikka tarbiyali bo'lishlikka sarfladilar va shuning uchun ham ushbu sep bilan turmushga chiqqan qizlari butun umr o'zining baxtlik hisoblab yurdilar hatto ali roziyallohu anhu faqir bo'lsalarda uylariga kirganlarida fotima onamizning qo'llari qo'l tegirmonini aylantirishlikdan shilinib ketgan qo'llari shilinib ketganligini ko'rib bir oz hijolat chekkan va boyroq odamga turmushga chiqsangiz bo'lar edi degan holatlargacha hazrati ali roziyallohu anhu xafachiliklarni bildirganda ham fotima onamiz sobira bo'lib xonadonda ko'rki bo'lib yashadilar shuning uchun ham azizlar bu rasulimiz alayhisalotu vassalamdan o'rnak olib aslida o'sha buni endi albatta qiz tomonni bitta o'zi hal qilmaydi ekan chunki urf bo'lib qoldi qiz tomonidan qilmasa boshqa qo'ni qo'shni boshqalar gapiradi deymiz demak buni hamma birgalashib jamiyat birgalashib oqsoqollar kattalar ikki qudalar birgalashib hal qiladigan narsa haqiqatda o'zimiz ham qoyil qolishimiz kerak tan berishimiz kerak hammaga bu narsa ma'qul emasligini yuzlab qilingan ko'ylaklar ertaga urfdan qolib kiyilmasdan qolayotganini hamma o'zlari izhor qilyaptilar qizimga shuncha ko'ylak qiluvdim qarang bir yildan keyin urfdan qolib o'sha ko'ylaklari hammasini kiyilmasdan sondiqqa tashlandi yuzta to'shak qilgan bo'lsak birortasi bir yilda bir marta ishlansa ishlandi bo'lmasa yo'q ko'rpalari umuman ishlanmayapti degan holatlarni ko'ryapmiz holbuki unga qadar ota bechora butun hayotini go'yoki to'yga sarflab qancha mablag'larini mana shunga sarflab yurib o'zini qiyinchilikka qo'yayotganini guvohimiz undan ko'ra agar badavlat bo'lsalar qizlariga o'ziga yarasha ozgina sep jihoz qilsalaru qolgan narsani mayli ota sifatida kelinni tomoni ham kuyovni tomoni ham o'sha yangi bo'lgan oilaga bersinlar hadoya qilib shu mablag'ni ular o'zining sarmoyasiga ega bo'lsin o'zining xonadonidan o'sha iqtisodini tiklab olsin mana buni keyin kerak bo'lganini o'zlarini jihozini olib yuraverarkan bo'lardilar lekin ming afsuslar bo'lsinki yana aytib o'tganimizdek ayollarimiz bor e, ko'cha ko'ydagi gap so'zlardan qo'rqib yana mana shunaqa ko'p ko'p xarajatlarga yo'l qo'yilyapti qiz bolani turmushga tayyorlashlik deganda bir payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning hadislarini ham o'rganib qo'ymoqlik kerak rasulimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki talabul ilm faridatun ala kulli muslimin va muslimatin dedilar ilm talab qilmoqlik har bir erkak va ayolga bab barobar farz dedilar demak qiz bolalar ham ilm o'rganishligi erkaklar ham ilm o'rganishligi farz bo'ladi qizimizni turmushga tayyorlashlikda ularda ham bir olima ilmli qilishga harakat qilish kerak jumladan oysha onamiz o'zlari ham olima edilar ham tabiba edilar yaxshi mohir chevar edilar hamma jihatidan chiroyli pokiza tayyorgarliklari bor edi turmushga tayyorlashlik mana shu narsalardan iborat bo'lishi kerak hozir bizni diniy idoraga oilalar bir biri bilan kelishmay qolayotgan yoshlar arzimagan narsaga taloq bo'lib ketayotganlar bilan suhbat qilayotganimizda kelin tomonidan ham kuyov tomonidan ham oilaga turmushga tayyor emasliklarini tushunib qolyapmiz ya'ni masalan qiz tomonga er mana shu ishni qilsangiz taloqsiz degan badbahona gapni aytib qo'yyapti bu ham o'zicha shu bilan ayolini tarbiya qilmoqchi bo'lyapti lekin qiz esa mayli deb o'sha narsani qilma degan narsani qilib qo'yib natijada shartni bajarib qo'ygandan keyin taloq tushib qolyaptida idoraga kelyaptilar biz o'sha qizga ho'p eringizku ahmoqlik qilibdi shu shartni qo'yibdi qizim lekin nega o'zingiz bu ishni qildingiz desangiz bilmayman ekan shunday degandan keyin shu ishni qilsa taloq tushishligini tushunmagan ekanman degan ro'kachlarni qilyapti darhaqiqat turmushga berishdan oldin qiz bolani otin oyiga bir yaxshi bir maslahatchi bo'lgan yaxshi bir yoshlari ulug' bo'lgan onalarimizga beraylikki azizlar bular ertaga ona bo'ladilar jamiyatni onasi bo'ladi qizimiz turmushga tayyormilar g'usul tahoratni biladilarmi o'zini qayin ota qayin onani hurmat qilishlik erni haqqi degan narsalarni bilarmikinlar mana bu narsalarni bir imtihon qilib qo'yish kerak ko'p jihatlaridan hatto o'sha g'uslu tahoratni ham mukammal bilmagan holatida turmushga uzatilayotganini guvohi bo'layotgan va buni tashvishini qilib bizlarga shikoyat qilayotgan kuyov to'ralarni ko'pini guvohi bo'lib qolyapmiz shuning uchun ham qiz bolani turmushga tayyorlashlikda ularni bir pokiza qilib bir ilmli qilib chiroyli qilib tarbiya qilib qo'ymoq kerakki ertaga payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning qizlari kabi xonadonlarda chiroyli bir hayot kechirsinlar rasulimiz alayhissalotu vassalam hamma qizlarini shunday tarbiya qildilar xususan qizlari dunyodagi eng sabrli ayollarga aylandilar boshlariga har qanday musibat tushganda ham yengib chiqadigan holatga keldilar jumladan fotima onamiz kichik qizlari edi hazrati ali roziyallohu anhuga turmushga berayotganlarida hazrati alini sovchi bo'lganligidan fotima onamizga kirib hazrati aliga turmushga chiqishligini so'raganlarida fotima onamiz o'zini rizoligini payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam otalarini so'zlarini qaytarmasdan odob ila javob berdilar holbuki fotimai zahro bo'lgan go'zal qiz husni xulq sohibasi bo'lgan bu onamiz dunyoning podshosiga turmushga chiqishga arzir edilar lekin hazrati alini jufti halollikka tanladilar qiz bola turmushga chiqishlikda turmush o'rtog'ini tanlashlikda uning e'tiqodini uni ibodatini e'tiborga olmoqlik kerak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki sizning uyingizga bir kishi sovchi bo'lib kelsa uning xulqi uning dini chiroyli bo'lsa tezda qizingizni unga nikohlab bering agar shu ishni qilmasangiz butun dunyoda fasod qilgan bo'lasiz dedilar demak kuyov tanlashlikda uning xulqi uning diyonati uning ibodati e'tiborga olinar ekan bir kuni bir qora qul bo'lgan qora bir habash sahoba payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga keldilar rasulimiz alayhissalotu vassalam u bilan suhbat qilib nega uylanmayotganligini aytdilar shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam uni javobini eshitib uni qora bo'lganligi uchun hech kim bunga qiz bermayotganligini eshitdilarda palonchini xonadoniga borgin va ularga qizingizni menga bering rasululloh sallallohu alayhi vasallam qizingizni menga berdilar deb aytgin dedilar sahoba u xonadonga bordilar va eshikni taqillatgandan keyin ekalarlariga qarab shu gapni gapirdilar gapirganlarida buni ayolini ham jahli chiqib o'zini ham jahli chiqib bunday bir qo'qqisdan bu gapni gapirganligi uchun hayratda bo'ldilar va bu gapdan hijolat bo'lib haligi sahoba qaytib ketdi ammo ichkarida turgan ayollari shunday bir qizlari bir zakiya oqila qiz edi ularni ota onasiga chiqib aytdilarki sizlar payg'ambar alayhissalotu vassalamga qarshi chiqdilaringiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam axir shu odamni menga ravo ko'rgan ekan demak bundagi bo'layotgan xayriyatli narsani sizlar ko'ra olmadinglar sizlar buni faqat rangiga qaradinglar sizlar buni faqat ko'rinishini e'tiborga oldinglar dedi holbuki qizi shu qadar go'zal ediki bu qora qulning oldida u ayolni birga bo'lishligini tasavvur qilish ham qiyin edi lekin qizning fikri qizning matonati qizning diyonati shu darajada ma'naviyati kuchliligi uchun ota onasiga tanbeh berib aytdilar sizlar tezda borib rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan uzr so'ranglar dedilar va ota onalari bu gapdan hijolat bo'ldilarda rasulimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga keldilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ulardan bir oz o'zini xafa bo'lganligini izhor qilgan edilar ular o'tirib yo rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz uni rost gapirayotganiga ishonmay qoldik bizni kechiring holbuki biz sizga qizimizni aytgan odamingizga berishlikka rozimiz qizimizni o'zlari ham rozilar dedi va haligi sahobaga payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam turgin hazrati ali bilan usmonni oldiga bor ular senga pul beradi ayolingga mahr olgin va ayolingni qabul qilib olgin dedi kunlarning birida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bir jihatda ushbu sahobani olamdan o'tganligini bildilar va buning tanasi nam ekanligini bilib bu jannat suvlarida yuvilingan va jannatiy bo'lganligini va shahidil alo bo'lganligini izhor qilib haqlariga duo qildilar demak mana shu sahobani bir kuni alloh haq subhanahu va taoloning katta marhamatiga sazovor bo'lishligini payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam sezganligi uchun ham mana shu soliha ayolga soliha qizga ravo ko'rgan edilar bir kuni parvar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam turgan edilar bir kishi o'tib qoldilar sahobalarga o'tirgan odamlarga qarab aytdilarki mana shu kishi haqida nima fikr berasizlar dedi ular aytdilarki bu kishi gapirsa gapiga quloq solishligimiz himoya so'rasa himoya qilishligimiz qizimizni so'rasa qizimizni tezda berishlikka loyiq bo'lgan kishidir dedilar u kishi ancha badavlat edi o'tayotgan odam orqasidan yana bir kishi o'tib qoldi rasulimiz alayhissalotu vassalam so'radilarki bu kishi haqida nima fikrdasizlar bu gapirsa gapiga quloq solmasa ham bo'ladigan himoya so'rasa himoya qilishlikka arzimaydigan qizimizni so'rasa quvib soladigan kishidir dedi u ancha faqir edi shunda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ularga qarab haligi birinchi o'tgan kishini butun dunyoga to'ldirib yuborsa ham mana shu keyingi sahobachalik bo'lmaydi chunki buning taqvosi buning ibodati kuchliroqdir dedilar uning kambag'alligini hisobga olib aytilingan gapni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam boshqacha ularga tushuntirib berdilar shuning uchun qiz bolani turmushga tayyorlashlikda ota ona o'zi ham inshaalloh bir diyonatlik erkak ollohdan qo'rqadigan oilasiga halol luqma olib kelib beradigan kuyovlarni izlamoqlik lozim bo'lar ekan va qizlarimiz ham turmushga chiqishlikda yoshligidan shu hissiyotlar bilan tarbiyalanib borish kerak hozirgi kunlarda qiz bolani o'z holiga tashlab qo'yishlik qiz bola tarbiya vositasini o'zi izlab topayotganini guvohi bo'lyapmiz ko'pchiliklari qiz bolalar go'yoki tarbiyani nimadan olishni bilmasdan o'zlariga qahramonlar yaratib bo'layotgan seriallardan tanlab olyaptilar qizlarimiz shu seriallarga shu qadar berilib ketganligidan men gazetani bir kuni orqa tomonini ochib o'qib qolsam bir o'zimizni muslima qizimiz o'sha bir serialdagi karis bolani yaxshi ko'rib qolganligi agar rozi bo'lsa unga turmushga chiqishligini izhor qilyapti bir kuni diniy idoramizga bir qiz bilan bir karis yigit kirib keldi qiz bola o'sha karis yigitni yaxshi ko'rib qolganligi shunga turmushga chiqmoqchi bo'layotganligini aytdi biz aytdikki mayli bu sizni ixtiyoringiz lekin muslima ayol muslimga turmushga chiqiladi buni esa dini yo'q bu ahli kitob ham emas shunda u karis ham iymonga kelishligini roziligini bildirib iymonga keldi u iymonga keldi lekin bu yerdagi bizni tashvishimiz qizlarimiz shunaqa kinolarga seriallarga qattiq berilib ketmayaptimikin degan savol chiqyapti bir paytlar bir kinosi chiqib o'sha kinoda haligi e, kinoda man o'zi kamroq ko'raman bunaqa narsalar ko'rmayman ham eshitishligimizga qaraganda kinodagi bir qahramon qiz o'sha o'ynayotgan qiz aqlidan bir oz ozib qolgan edi o'sha yili juda ham ko'p yoshlarda mana shunday kasallik paydo bo'ldi ya'ni o'shanga talqin qilishlik arzimagan narsaga o'zini shunaqa bir betoblikka olib kelganliklarini guvohlari bo'ldik sir emas hatto bir kuni bir joyda o'tirib biz o'zimiz bo'layotgan ishni o'zimiz bilmay qolamiz ekan ayniqsa o'sha rossiya kanalidan berilayotgan seriallarni tomosha qilsangiz azizlar bitta fasod bo'lgan bitta buzuq bo'lgan oilani devorini buzvorib tomosha qilib o'tirish bilan barobar yaxshi e'tibor qilinsa na otasini tayinini topolmayotgan na ayoli kimligini bila olmayotgan hali akasi bilan hali ukasi bilan yurib ketayotgan bir bemaza oilani tomosha qilishlikdan iborat kino ko'rishlikka biz qarshi emasmiz ma'naviyat ma'rifatni oshiradigan yaxshi filmlar yaxshi ko'rsatuvlarni ko'rish kerak o'zimizni o'zi ma'naviyatimizga to'g'ri keladigan urfimizga to'g'ri keladigan mana shunday yaxshi yaxshi narsalarni ko'rsinlar lekin masalani ikkinchi tomoni qiz bola omonat ekanligi hayoli bir muhabbat bilan yashamasligi kerak bir kuni shunaqa bir davrada o'tirgan edik yaxshigina bir ma'nilik akamiz hurmatli bo'lgan bir kishi o'zi ibodatlik qo'l telefonlarini oldilarda uylariga telefon qildilar telefon qilib qizlariga murojaat qildilar qizim yaxshimisiz men bir o'tirishda o'tirib qoldim siz haligi kinoni ko'rib qo'ying nima bo'lganini borganimda aytib berasiz dedilar men savol berdim taqsir nimani ko'rib qoladi desam aytdilarki eng qiziq joyiga keluvdi deyovdi man aytdimki bugun yo zino qiladi yo erini topadi yo otasini topadi shunaqa bo'lsa kerakda desam ha to'g'ri bugun bittasiga erga tegish kerak edi o'sha taqsir dedim siz hozir qizingizga nimani taklif qilganingizni o'zingiz bilmadingiz siz hozir borib qizingizdan qizim nima bo'ldi deb so'rasangiz balog'atga yetgan hali turmush ko'rmagan qizingiz u ikki qahramonni u yerda nima ish qilganligini qanday tanishganligini va oqibati nima bo'lganligini sizga aytib berishlik uchun qanchalik hayo pardasini yirtish kerak siz esa buni qay darajada eshitishingiz kerak aziz birodar siz undan ko'ra qizim sen ta'lim olmoqchi bo'lsang boshqa narsalarni o'qi kitob o'qi juda shunaqa narsalarni o'qigasi kelsa o'zimizni adabiyotlarimiz bor oldingi yozilingan mana aytaylik o'tgan kunlar deymizmi mehrobdan chayon deymizmi shunaqa narsalarni o'qisin shunga taalluqli bo'lgan adabiyotni o'qisin o'tgan sahoba onalarimizni hayotini o'rgansin lekin bir davrada bir dasturxonda o'tirib turib ota bilan bola o'tirib bo'layotgan behayoni qiz bilan bemalol ko'rib o'tirishligi judayam tajublik yana bir odam bundan ham g'alati bir gapni aytdi menga aytyaptiki taqsir meni qizim ham o'g'lim ham juda odoblik ye alloh rizo bo'lsin qay darajada odobligini sezdingiz dasturxonda o'tirib kino ko'rib o'tirsak yomon joyi kelib qolsa sekin turib chiqib ketadilar ikkalasi ham man aytdimki qizingiz odobli ekan lekin siz beodob ekanligingizni sezmayapsizmi hatto qizingiz ko'rmayotgan narsani siz ko'rishligingiz hatto o'g'lingiz tasavvur qilmayotgan narsani siz bemalol ko'rib ularni maqtab qo'yayotganingizdan uyalmaysizmi undan ko'ra siz nega o'zingiz o'chirib qo'ymaysizu ularni ham o'zingizni ham ko'rishdan bebahra qilmaysiz siz bilmaysizki qizingiz ertaga qaytarayotganda shu joyini ko'rishlikka ishtiyoq bo'layotganini mana bunday narsalarni biz ichida yurib o'zimiz sezmay qolamiz ekan azizlar shuning uchun qiz bizga omonat ekanligi ertaga bu omonatni o'z egasiga chiroyli ado qilib olishligimiz kerak ekanligini doimo hayolimizni tutib borishimiz kerak qiyomat qoyim bo'lganda alloh qur'onda aytadi astaizu billah يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم شأن يغنيه hamma hammadan qochib qolar ekan qiyomatda ota boladan qochadi bola otadan qochadi aka uka eri xotin hamma o'zi bilan o'zi ovora hech kim hech kimga yordam bera olmaydi lekin deydilar ulamolar aytadilarki kim bitta qizini chiroyli tarbiya qilib qo'ygan bo'lsa alloh taoloni va'dasi bor payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki qaysi bir ayol ollohni rozi qilib erini rozi qilib bu dunyodan o'tsa jannatni xohlagan eshigidan kirib olishga ijozat berar ekan agar bitta shunaqa qiz tarbiya qilinib qo'yilgan bo'lsa mana shu qiz jannatga hukm qilib otasi hukm qilinmay qolsa otani birga olib kirib ketar ekan allohga dod deb yig'lab turib olar ekan yo rabbiy men balog'at yoshiga yetib endi otamni xizmatini qilaman deganda boshqa xonadonga ketdim boshqa xonadonni bekasiga aylandim endi jannatda ham otasiz bo'lamanmi deb yig'lab turib olganligidan o'sha qizni zaifani hurmatidan ota jannatga kirar ekan qanaqa qiz jannatga kirishlikka loyiq tarbiyalangan yaxshi ona bo'lgan manfaatlik bir qiz bo'lgan qizlar shu ishni qila olar ekan azizlar shuning uchun oxiratimizga zaxira qilmoqligimiz albatta qizni tarbiyasiga chiroyli e'tibor qilib qo'ymoqligimiz lozim bo'ladi men avvalida aytib o'tganimdek bu gaplar hammasi sizga o'xshagan katta katta odamlardan olinib ko'pchilikka izhor qilinayotgan narsa azizlar alloh taologa duo qilaylik hamma qiz ko'rgan azizlarimizni qizni omonat deb qabul qilishligi xonadonining bekasi ekanligi ertaga ummatning onasi bo'lishligini doimo tarbiyasida olib bormoqligini nasib qilsin bugun nikohga sababchi bo'layotgan qizimizga alloh uzoq umr bersin baxtu saodat bersin borgan joyida yaxshi bir munisa ona bo'lishligini nasib qilib opa dadalari qomi qarindoshlari aka ukalari mana shu qizimizni farzandini to'ylarda duo qilib berishlari nasib qilsin vasallallohu sallallohu taala ala xayr xalqi muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin allohu akbar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته